indamuto ni ikaze ndabaye mwebwe mwese mugiye gukurikirana ikiganiro mukenyezi seruka cuno munsi ikiganiro cyatunganijwe na radiyo isanganiro ifatikanije n'ishyirahamwe dushyirahamwe riharanira agateka k'umukenyezi ribicishije mu mugambi bakenyezi dukenyerera amahoro aporori dusabe nagiteguye ndabahaye ikaze mwebwe mwese mugiye kubana natwe kugeza ikiganiro kirangiye jewe numva mpimbawe cyane je numva nezerewe cyane kuri numva mfise umunezero ntangere ayo namwe mu majambo y'umunezero yakoreshejwe na bamwe mu bakenyezi bo mu makomine ya ruyigi bweru na gisuru igihe bari bagiriwe amahirwe imigambi yabo ikagomwa kizofatwa mu mugongo nk'uko twabibabwiye mu kiganiro cyo mu ndwi iheze uno munsi tugiye gushimikira ku mpanuro zitandukanye bamwe n'abandi baha abo bakenyezi kugira nibamara kuronka ubwo buryo ntibazobusesagure cyangwa ngo babukoreshe icyo butagenewe ariko imbere ya byose tumaze twibukanye imigambi imwe imwe mu yashimwe ikijya gufasha mu kibano mu gutsimbataza no kurwanya imico n'imigenzo isubiza inyuma abakenyezi mukenyezi seruka duhere muri komine ruyigi umugambi wabaye uwa mbere werekeye uburimyi n'ubworozi claver ntakarutimana atubwira akamaro uzogirira ikibano uwo mugambi uzatugirira akamaro cyane dufatiye ku bisata dusanzwe dushyirahamwe ikoreramo bijyanye no gutsimbataza amahoro guharanira inyifato nziza mu kibano guteza imbere amikoro y'abakenyezi kubera iki ni umugambi uje hageze abana batanu kandi abo bana batanu ni ukuri ndabireranye ndi umwe nta mugabo mfise se wabo yarabantanye rero abo bana batanu ndabaretse ni ukuri narabonye aho napfuye mbona naho ngiye kubera kuva icyo gihe batwigisha ayo makara turagenda yego turagenda tukayatora tukazana ariko ubuye hazoba heza uti uno munsi rero beatrice ntushobora kurara ubusa wadandaje imbabura yawe yego nahezagiwe hari igihe dushobora guhezagirwa urahezagirwa urumva ushoye ukaza kudandaza urashobora guhezagirwa ukaronka abo bakiriya babiri cyangwa ukaronka abo bakiriya batatu hari n'igihe rero ushobora kwicara ngaho ukarindira ukadandaza ugasanga nta mukiriya n'umwe urose ko bubandanya badutangariza hirya no hino kugira hagire ikintu badufashije nk'ikintu cyo kudushikira imbere bakadufasha kubera nka jewe urumva nk'ubu ufise nk'abo bana batanu singiraho singira nk'ubuye aho mba ndi nk'ubu izo mbabura zishobora kuzironkamo amahera y'umutahe ngo nshobore kuza gupanga inzu tubandanye dutera imbere ni ukuri ibyo byose twabishima abandi bubahanura iki umukenyezi akireza amaboko atarayijukira gukoresha ubwenge imana yamuhaye nawe ngo aje kudandaza nk'abandi ni ukuri umukenyezi yoba akireza amaboko ataraca ubwenge ngo agende kudandaza nk'abandi ni ukuri icyo nomusaba novuga ati uyu mugambi nawe akamara kuwumva umushikiye nawe ukamushyikira kugira nawe arabe yuko hari icyo ibandanye imufashe murakoze wanyidondora jewe akazina kanje nitwa ntakinije mediatrice mm, ntakinije mediatrice uno munsi mbega kubera kuri mu rudandazo rw'izi mbabura biki njyewe kuba ndi muri uru rudandazwa rw'izimbabura bikigiti ako twatora tubona ko boduha n'ijana twakagurisha tukagira ane tukiyungunganya tukareba ko abana bashobora kurara bariye uno munsi none ugiye mu rudandazo akarusho umaze kubikuramo ni akahe akarusho umaze kubikuramo iyo nagiye gucuruza imana igahezagira bakanshorera abana uwo munsi barara bafunguye ubu bibaye ngombwa n'abana barashaka kuronka icyo bafungura ku murango karebajya rimwe ku munsi hari n'aho batanarironka mm. eh, ndafita n'umunyeshuri umwana w'umunyeshuri yari yarageze mu mwaka wa gatatu yararihebye ku bw'iki bw'ubuzima yabona ko butoroshe mm. nawe ashahitamo kujya hehe hamwe kuyarara mm. eh. none ubu uko uri muri norudani urizeye ko umwana azosubira ku ishuri umwana nizere yuko jene ukundi abyizeye ko azosubira ku ishuri ngomba ngende ntore birete ahantu nena arayishyitse ku ku wundi mwaka ndamwungururiza ahandi muri iri shuri ashyikire mu wa gatatu muri no rudandazwa rwanyu kuko utandatse imbabura iki giti nta ntambamye mufise nta ntibaze ka aho tuba turi ko turacadutembereza ku mitwe mm. ntituraronka ukibanza kanuni twicaramwo ngo ducururizemwo tumenyekane gose ubu unye tugenda tuzikoreye ku mutwe nta ntambamye n'imwe nta muntu duhura tubwira ati hagarara ibyo uri kurakora n'ibiki ni ukuri nta ngorane n'imwe mbega none wosaba iki kugira ngo mu rudandazo rwanyu rutere imbere gusumba amikoro yanyu yisununure icyo gihe nsaba yuko ni ukuri abatukuriye ndetse yuko bogira ante bakagira icyo badufasha tugatera imbere kakaba akarusho gusumba ibiturimwo tukagira tugatera imbere natwe tukamera nk'abandi eh. mutwidondore murakoze nitwa Munzimana jean bosco ndongoye umugambi endeve ujije gukingira ibidukikije biciye mu kwiragiza imbabura za kijyambere jean bosco urongoye umugambi endeve ujejwe gukingira ibidukikije mu kwiragiza imbabura b'iki giti uno munsi abakenyezi bo mu buterere dukwiza akazi aba rero ni bamwe twatoye dufashijwe na meri ya bujumbura dufashije n'umushikiranganji bujejwe w'amasoko ntanganguvu turagenda baratwereka niho badufasha bakatwereka abantu babikeneye cyane rwose twatoye rero eh, uyu mu bakenyezi ni abantu basanzwe baba mu mayarara batishoboye bakuraho indwara babayeho nabi cyane rwose bari babayeho nabi cyane rwose hanyuma nibo twatoye ni uko twari tumurikiwe na leta ubushikiranganji hamwe na meri ya bujumbura uretse ko ari amayarara babayemo ikindi cyatubatumye gukorera kuri uyu mugwi w'abantu ni igiki umugwi w'abakenyezi umugwi w'abakenyezi mu bisanzwe ni ikintu eh, hose bari kubaragarira kuduza abakenyezi basanzwe umenga bahebewe gukinjika abakenyezi umenga n'abantu bo mu nzu ariko ubu ubuye hariho ikintu turi ko turagaragaza kubaduza ubone ko bari ku rugero rw'abandi dushaka nabo bafashe mu by'urugo mu by'imiryango baronke ikibateza imbere dushaka rero umukenyezi umurundikazi ashobora kuronda ikimuteza imbere akadandaza agashobora gutunga umuryango afashije n'umushinga ntayo wiwe Biga uru rudandazo bari koragira rw'izimbabura ko bavuga bati ntituraronka aho dukorera turi ko turazikorera ku mutwe mugiye gihe kubafasha iki kugira ngo by'ukuri urudandazo rwabo rushinga imizi murakoze cyane inyuma y’aya maforomasiyo atandukanye twabagirishije murakoze cyane inyuma y'izo nyigisho zitandukanye twabagirishije eh, uyu munsi tubaronkeje umutahe w'ibanze hambavu yaho twashoboye kubaronkera ahantu bazokorera mu kiringo cy'amezi atatu batari kubarariha tuzoraba icyo bari barakora ingene bari baraduga batera imbere tubonye bikenewe tuzobana tubashikira n'inyuma yaho tubarihira aho hantu aho hantu twaramaze kuharonka tuzobana tubakurikira tubagisha n'izindi n’inyigisho ku buryo bashobora kudandaza n'ibindi ntibagume muri ibyo gusa bakadandaza mu nyigisho zitandukanye eh, tuzobibigisha tuzoshobora no kubafasha kujya kugira iby'amahiganwa mu yandi mashyirahamwe hariho amashyirahamwe ariko araza yitwa nka Soleil Nyakiriza ngira mayumvise w'umushikanganje ariko arayivuga tuzobafasha gutegura neza imigambi bashobore gutanga nabo imigambi yabo hanyuma barose uburyo bashobora kwiyungunganya baronke n'ibintu byinshi bubake amahanga ameze neza n'amasitoke ameze neza bashobora kwiteza imbere Eh, nayo ku bijyanye no um, kugira ngo abandi bakenyezi bari mu gihugu bashyikirwa na runo rudandazwa mugiye gukora iki twaratanguye eh, ubuye nababwiye ko yari intango ngaha tugiye gufatanya n'ayandi zindi ntara zose babura um, amatari ba musitanteri dushobore kuraba ayo makoperative y'abigeme y'abakenyezi aya masosiyasiyo y'abakenyezi dukorane tubigishe abizoshoboka tuzobigisha kuzikora abidashoboka tubigisha kudandaza twaratanguye eh, turakorana n'ahatari bake eh, turakorana n'ishyirahamwe jivisi mu ntara zo mu manuko, turakorana n'ishyirahamwe enaberi eh, mu ntara zo mu seruko turakorana n'iyindi migwi itari mike hariho n'indi shyirahamwe ryo muri avisiyene yitwa enterefu rikorera shikira riha inyigisho abakenyezi urabona turi ko turakora dushobora kububakira inganda zitanu cyangwa zirenga ni ukuvuga tugiye kwiragira mu zindi ntara dufashe n'abajeje intwara n'ubushikiranganji kugira ngo dufashe abo bakenyezi bo guharuka nabone tubahe izo nyigisho n'ibyo bakeneye n'abakenyezi bangahe bakorwa ko n'uno mugambi muri butereri uyu munsi twashoboye guha abakenyezi mirongo itatu na batatu eh, ariko saba bonyine hariyo n'abandi basigayemo abana babyumvise barabyemera munsi baza ubwa mbere ariko ambavu yaho abandi basigaye baramaze kuza kudusaba nabo ko izo nyigisho ubwa mbere biza baragoye gutahura twararondera bashika mirongo itanu mugabo ntibyabashobotse ko bashobora bitahura ibi byavuye niyo mbabura twashoboye kuronka bita biki kazoza ariyo mubona ngaha ego iyi mbabura biki kazoza ikibika gute uri kuragereranya n'izindi mbabura murakoze Eh, turafise eh, ibipimo twakoresheje mu laboratoire atandukanye turafise twarakoze mu laboratoire yo mu rwanda imakerere mu buganda hariho na laboratoire ngaho i bujumbura birerekana ko izi mbabura zibika zishobora gukingira ibidukikije tugira amahemiriza atandukanye turagira amahemiriza ku mitumba ku mitumba turagenda nko muri komine tukaganira musitanteri tukagira amakomine n'abarongoye imitumba bose hanyuma nabo bakagenda guhimiriza abo barongoye ku mitumba kamitumba icyo ni igice kimwe icya kabiri turaca ku barongoye ah, amasengero tukagenda tukabigisha aho naho tudaciye no ku maradiyo turaca ku maradiyo turaca ku mateleviziyo turafise amafishi atandukanye yerekana insiguro z'icyo kazoza ni ukuvuga hariho n'ibindi biganiro dutuma ko turushaho kugira n'amasineriji de media ugasanga amaradiyo atandukanye aragira nk'isaha yose ariko arerekana aravuga ibibazo mbabura